ye la Crataire, versión de raso en aragonés de El Acratador, o programa contrainformativo libertario anarquista de Radio Topo, que se emite os jueves de 8 a 9. Buenanoei dende a emisión de, eh, de Estrella a Estrella 3. Los campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. Odios dólar, pichamos de miseria entre... Charraremos en aragonés la mejor manera posible. entrevista eh, con Guiomar de lo Ateneu Enciclopèdic y Popular de Barcelona. Y eh, está eh, a nuestra sintonía, y Mayacán, una canta de raso en aragonés. Mike, nuestro, nuestro programa allí en castellano, pero eh, es una excepción. al escuchar la Crataire en nuestro blog elacratador.noblezabaturra.org o a Radio Topo, Radio Tabonero Way en eh, radiotopo.noblezabaturra.org o a 101.8 da tuya FM campos de vida, gelados bajo sol, oh, o solar, mucha muerte, miseria, entrega, pronto. en este año que, celebramos el 20 cabo de año de Radio Topo, eh, hemos subierto un nuevo blog y de él eh, y muchas gracias a la traducción de, de en eh, lo, hemos feito también de Radio Topo y do Movimiento Anarquista de Zaragoza y está ahí la historia de El Acratador. pasado bels años. En 1996 en Naixeva damán de estudiantes anarquistas de, CNT en Zaragoza, el Acratador, un programa de radio que miraba de dar cobertura a las movilizaciones estudiantiles, a todos meter en aquellos años. Unos principios, eh, pero que muy tamateus sintonía dos riffs que habéis escuchado un poqueta a, principio del programa, tan de moda a la vez con o suyo LP No te muevas y Noticias. La Cartador principiaba o suyo camín en aquí está Onda Borde, antecesora del actual Radio Topo, en un chavisque de falsa en o Viejo. Y eran años efervescentes. A transición daba os suyos zagarstrangos con los movimientos sociales y políticos en pleno retacule, y el anarquismo zaragozano ...y era dividido en diversas tendencias. Eva dos CNTs e un burguil de partidos marxistas dos cuals non queda ni a memoria e velos dos quals podrían acordar fer partir do PSOE o día. y a 1989 AV clausuraba Onda Borde y la tratadora empecé, a salir en papel un tiempo más tarde. 99 <clears throat> números de Boletín Contrainformativo y Libertario que han quedado a memoria colectiva del anarquismo zaragozano. Plegamos a quitar 3.000 ejemplares que se distribuían de traza gratuita por toda la ciudad de Estado e mismo Belún internacionalmente. de programa se muda a Radio La Granja, que también participan a ah, eh, esta emisión de Estrella Estrella que va a estar clausurada por suyo suyo Paro a la Bada de Tutsa y a la vez reubierta, emitiendo dende Obico de San José, aunque hoy en día continua. Tapar de a la vez la Cratador ya era un programa de dos horas de duración y viviría desaparición de estudiantes anarquistas, da convertirse en la Ateneo Libertario de Zaragoza, impuesto de ocupación de la antigua estación de Utrillas. Do, eh, se unificaron los colectivos libertarios de la ciudad en 1991. Utrillas no, no duró guaire y la Ateneo empecipiaría o suyo camino en la Casa Ocupada de la Paz, en Paseo Sagasta pleno centro burgués de la ciudad. Tiempos de sumar ideas y de intensa actividad. A Casa de la Paz sería un de ocupación en el Estado... ...y dos movimientos sociales en Zaragoza. Allí nacieron colectivos feministas, antimilitaristas, ecologistas y asinas asinas. ...todos tenían tenieron suyo espacio en nuestro programa de radio, que iba cambiando de componentes de sintonía, una canta de, de GRB día tras día, y se leixano en 1993 Naiche Radio Topo, proyecto Proyecto dos antiguos eh, miembros donde de Onda Borde en los locales la desaparecida Radio Carcoma y con nuevas personas disposadas a tot. de ella de Radio Topo que ahora lles ascuitando tú lle a mesma donde aborde treballo horizontal y anteautoritario... sin achustaus treballo y de ellas diversas Lamentablemente, no... 23 eh, de viento de 1993 a Casada la Paz estió desalojada... a fin de un proyecto... pero principio de atros. Intensos disturbios y movilización se producirían cuantos días impuesto de desaloxo o desalojo da Casa Ocupada de La Paz traería nuevos intentos infructuosos de, ocupación, como o colegio de San Agustín... xusto fren dan que Hue se trova o local anarquista a la revuelta momentos de resistencia memorables, pero dimpois vendría les bafe dos colectivos, ...una breu estancia logando o Centro Social Ángel Chueca y Treslau Tocoso, ...dos o proxecto se trestalla cuántos colectivos fundarían o Centro Social eh, Entropía. Emitir en dos radios empecina a ser complicado y la Cratador deixa Radio La Granja y continúa emitiendo solamente en Radio Topo, hasta hoy, que crece en miembros y en potencia de emisión. Un proyecto ilusionante y muy plural en esos momentos. Dimpués do triste truco de Testalle y e a desierto se funda o, Centro Social Libertario con arresta de diferentes sensibilidades anarquistas, Ateneo Libertario y una colla de juventudes, juventudes libertarias. Allí naixería o comedor popular vegano, que encara sobrevive todos los sábados, como sobrevive a Centro Social Ocupado Quiquemur os domingos o otro... un otro comedor popular vegano. Topo continúa creciendo... ...plegó a tener eh, dica 45 programas. ...la la en ye un dels, pero daquel a la vez ...que da memoria de muchos altos programas de contenido libertario realizados por a CNT, as eh, Juventudes Libertarias ...y moitas individualidad... Vienen nuevos tiempos, o Centro Social Libertario se traslata ata a calle San Agustín, convertido en o Centro Social Anarquista La Revuelta... ...ahora Local Anarquista La Revuelta... que asume o programa y o boletín. La tratadora en papel remataría desapareciendo, pero hemos seguido en las ondas, ...ahora con los nuestros podcasts, con streaming, en una radio que fa 20 años ...y que se mantiene con los suyos ideales, endurando otro nada de eterna legalidad y con más cosetas que recontar. Caffè Music C'è un mondo che a due passi da qui sta cambiando la musica Cambia la musica Rock and Rai, Life and Music C'è un mondo che a due passi da qui Mescola i soldi, mescola i venti Mescola lingue, deserti e strumenti Rock and Rai, Life and Music C'è un mondo nuovo a due passi da qui Dove cadono i re Cade il Rais al ritmo di Richter, Buch e Bendy Life and Music, un mondo nuovo a due passi da qui, sta danzando sull'onda, danza sull'onda. pocket de música música en occitano. ¡Coloce las! ¡Coloce las! ¡Coloce rapa, son más! Esta es una canta de Jan Nadau en, eh, una lengua, una lengua minorizada como lo aragonés, que es lo occitán. imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Sí, sí. de que yo somos con Guiomar, miembro de lo Ateneo Enciclopédic y Popular de Barcelona. En esta entrevista atenderemos a cuantos hacer referencia a esta organización y a los diferentes procesos represivos en Barcelona. Y bueno, primero, que lle o lo Ateneo Enciclopédico y Popular? Hola, Bonanit, nit. muchas moltes gràcies Moltes gràcies per l'interès amb l'Ateneu i, amb, i amb les cosetes que em preguntes. I l'Ateneu Enciclopèdic Popular és una, un Ateneu obrer que, que té més de 110 anys d'història. Ja sé que sona com estrany perquè el nostre Ateneu doncs és, crec que desgraciadament, poc conegut pel que hauria de ser, però és una entitat que va ser fundada pels obrers utopistes i emancipadors a principis de segle i el seu lema era que cada doctor sigui un obrer i que cada obrer sigui un doctor és a dir, que tothom pugui formar-se tant per tenir una vida millor com per col·lectivament emancipar-nos perquè, perquè els obrers que van formar part de l'Ateneu Enciclopèdic que per cert s'ha de dir que en, en el seu moment va tenir més socis que el Barça de l'època, l'Ateneu era enormement majoritari, eh, i tenia, tenia un munt de seccions, com la secció poètica, la secció excursionista, la secció d'esports, eh, va tenir un local de diverses plantes i un xalet a la Molina que era utilitzat per, per fer excursions i per disfrutar-lo als socis de l'Ateneu i moltes coses més, no? Doncs la voluntat d'aquest moviment obrer, lluitador i emancipador era que tothom es pogués emancipar i transformar les seves vides i la societat a través de la cultura i el coneixement. I aquesta segueix sent la nostra lluita avui en dia, d'altra banda. Mhm. I ara mismo, en què l'Ateneu? Què activitat eh, fa? Doncs ara l'Ateneu eh, està realitzant bastants activitats. De fet, l'any passat van ser les jornades d'aniversari. Es van fer més de 25 xerrades i debats amb, de molts diversos temes i de diversos ponents. El, el, la nostra intenció és no quedar-nos només, tot i que, que és una part important, no quedar-nos només amb la història, sinó connectar la recuperació de la memòria obrera amb l'anàlisi de temes d'actualitat i de les lluites que avui en dia s'estan portant a terme des d'una perspectiva molt àmplia. Connectar amb els temes que ens semblen fonamentals per, pel canvi social. Per exemple, es va parlar de les cooperatives, de tot el moviment cooperativista, mm, es van parlar d'experiències com poden ser eh, les cooperatives de consum, com poden ser el, la pedagogia llibertària i alternativa actual, no quedant-nos només en la memòria de la pedagogia llibertària de tota la vida, Ferrer i Guàrdia, etc., sinó que donar una oportunitat i parlar del que és la transformació escolar avui en dia, del que és l'urbanisme, per exemple. La Taneu els últims anys ha dedicat molt d'esforç a parlar de la, de la ciutat i de la crítica radical al model de ciutat que vivim eh, i moltes altres activitats. El, el dia a dia de l'Ateneu està també molt lligat amb el Centre de Documentació, de Documentació Històrico-Social. El CDHS és l'arxiu de, de documents que constitueix en efecte el, el segon arxiu més important de tota Europa el, el segon i el primer és el, el d'Amsterdam que, bé, que té unes característiques doncs, bastant més institucionals que el nostre que funciona de forma autogestionada el, el problema que tenim per desenvolupar les nostres activitats de forma plena i fer el que voldríem fer és el, el fet que no tenim un espai adient L'Ateneu Enciclopèdic va perdre els seus locals eh, en ser expropiat i destrossat pel franquisme, com molts altres espais. Des de fa molts anys es porta a terme una campanya de recuperació i de devolució de patrimoni eh, perquè la, la responsabilitat dels poders polítics és proporcionar una, un espai que seria eh, totalment autogestionat per l'Ateneu però tot i que el compromís de facilitar aquest local està firmat, l'Ajuntament incompleix sistemàticament els compromisos i no, i no es pot portar endavant. També volia assenyalar que les nostres activitats no són només en el, en el nostre espai, en el petit pis que tenim actualment, sinó que col·laborem amb tot tipus de col·lectius i tot tipus d'espais. Per exemple, aquestes jornades, com, com moltes altres xerrades i activitats que s'han fet últimament, s'han desenvolupat en molts diversos locals i centres socials de Barcelona, amb l'Espai Obert, a la Casa de la Muntanya, amb la mm, Fundació d'Estudis Libertaris de Joaquim Costa, al carrer Joaquim Costa, amb, a la Torna Gràcia, a una multitud d'espais i també aquest nomadisme ens serveix per enfortir lligams amb diferents barris i amb diferents col·lectius que des de molts diferents perspectives puguin, puguin participar d'aquesta lluita transformadora que nosaltres volem. A les institucions suposo que no les fago jo a idea de ceder tots un espai. Eh, jo crec que òbviament som, som incòmodes pel poder perquè més de, òbviament, de que el nostre discurs polític els incomoda i, i no és plat de gust per qualsevol poder, perquè nosaltres sempre lluitarem per una transformació radical de la societat i per les nostres idees assembleàries i horitzontals. A més, penso que la destrucció de la memòria col·lectiva és un ingredient fonamental d'aquesta transacció que tots hem viscut, no? que li diuen trans transició, però en paraules del company de l'Ateneu Bernat Boniesa, és la transacció, no? la transacció que sempre diu ell. Mm, per tant, òbviament, tenen 10.000 prioritats abans que, abans que això, però nosaltres seguirem lluitant per aconseguir allò que necessitem per seguir desenvolupant la nostra tasca. Mm. I realment, mm, en aquest camí, una de les coses bones que ens, que ens hem trobat i que ens estem trobant són molts suports de moltes persones i entitats que ens acompanyen. un tema mm, realment candent d'actualitat perquè a més bé, tant, tant la notícia per si mateixa sinó perquè la, la Valeria Giacomoni la nostra companya de l'Ateneu Enciclopèdic ha estat una d'aquestes persones detingudes amb aquest procés tan, tan terrible i tan injust no? bé, sobre les detencions en general el que més em va colpir com, com crec que tants companys reflexionar és sobre aquesta capacitat immunda del, del poder i dels mitjans de comunicació de masses per, per, per crear un muntatge de, de manipulació absoluta informativa la forma en què es va dir que teníem proves que no sé què, aquesta ridiculesa que ja no tinc ni paraules per ni paraules per descriure no? la ridiculesa de, de assenyalar dues persones agafant un autobús a l'estació de Saragossa per dir que havien fet no sé què mm, persones que la mentida per exemple de dir que, que els dos companys de Xile havien estat absolts per, des, per decret de forma del judici del, de l'anomenat cas bombes d'aquest muntatge quan, del, de l'estat xilè quan òbviament és, és mentida està, està moltíssim i, i és, és efectiu i probable i totalment demostrable que, que aquestes persones van ser absoltes a Xile per, per manca de proves no? per exemple una dada curiosa per veure la, la hipocresia gegantina no? d'aquests discursos és que el 70% de les proves que en el seu moment la policia xilena havia portat al cas Bombas van ser rebutjades pel jutge, que va donar 15 dies més a la policia xilena per instruir el cas i tot i així, evidentment els van absoldre per falta de proves. És a dir, el que em sembla realment remarcable és aquesta distracció i aquesta capacitat de vulnerar absolutament la intimitat de les persones, de dir les mentides que calguin i que vulguin i, i, de, i de mostrar el, el, la cara més del poder amb, amb qualsevol excusa i inventar-se el que vulguin. No? I més en concret sobre la Valèria, bé, des de l'Ateneu Enciclopèdic es va fer un, un, un comunicat immediat de suport a la nostra companya, estan dient absolutes subnormalitats, perdoneu la paraula, però d'ella, de, ella és una persona que, que està treballant des de fa molts anys a l'Ateneu Enciclopèdic, va arribar amb una beca de col·laboració, una beca Leonardo per desenvolupar el seu treball d'historiadora. En concret, la Valèria ha fet aportacions realment importants sobre el, tema de la pedagogia llibertària, que per en que ella treballa especialment, tant com a historiadora com des del punt de vista de la reflexió actual sobre la pedagogia. Eh, evidentment, no, no té res a veure amb totes aquestes muntatges i totes aquestes maneres està, ja no està detinguda, a Madrid com estava, estava ja la tornada, sabem que, que, bé, que, que té molts ànims i, i des de la des de l'Ateneu realment la nostra voluntat sempre ha estat tant donar suport a la nostra companya com denunciar absolutament el tractament mediàtic de com que, que s'ha donat, com deia abans, també es va fer un, un comunicat denunciant l'actitud de, de, de moltíssima premsa i de les televisions i de parlar tot el que deien, no? Pero estas detenciones son parte de una campaña represiva mucho más grande en Cataluña. Eh, xarranos un poquet d'ella. Sí, sí, sí, sí, des de l'Ateneu ens, això ens preocupa mm, clarament, això tant com a persona com a que l'Ateneu Enciclopèdic nosaltres sempre estem al costat de, del que lluita. Clar, he dit que la nostra prioritat és donar suport a la nostra companya, però evidentment, sí, mm, evidentment donem suport tant als altres acusats com a en aquest cas com a tots els, tots els companys que, que lluiten i, i són reprimits um, és evident que a tot arreu el, el poder està mostrant la seva cara més, més dura no? i més repressiva però en concret jo crec que en els últims anys a Barcelona hi ha hagut un, un augment claríssim de la repressió penso que clar que està directament lligat també a un, a un augment en la coordinació i en la intensitat de la lluita no? No, això hem de veure també que, que mm, en certa manera la por també comença una mica a canviar de bàndol no? si, estan, si necessiten totes aquestes mentides tots aquests muntatges i aquesta criminalització i per això com, com s'està fent no? per exemple bé, n'hi ha, un, ha un munt de casos repressius però des de la, la criminalització i la repressió als, als piquets de barri de les últimes vagues generals per exemple on s'està intentant portar companys i companyes a la presó per acusacions del tipus mm, moure containers i coses similars a la el, el seguiment, el control, les càmeres de videovigilància... Bé, hi ha hagut un augment repressiu enorme i penso que només el podem afrontar en, enfortint molt unes xarxes de suport que afortunadament hi són i afortunadament cada cop estan funcionant més cada cop hi ha més persones que no, que no es creuen en absolut aquesta estratègia de la por i segueixen sortint i segueixen lluitant. Jo parlo no només de, de la gent que pot estar més o menys implicada no, en els moviments socials, sinó cada cop més mm, gent no implicada en res surt al carrer els dies de vaga, surt al carrer a les mobilitzacions i demostrant que no tenim por malgrat que ens estiguin intentant espantar i intentant reduir cada cop més en espais tancats i, i a casa nostra i davant de l'ordinador. Muy bien, pues eh, muchas gracias, eh, Guiomar, y nos vemos. Adeu. Moltes gràcies a Radio Topo y, eh, i eh, bona sort i enhorabuena per la tasca que feu. ha sido el Lacratador, Lacrataire, versión de Raso en aragonés para la emisión de Estrella, Estrella <clears throat> emisión en Radio Topo. Nos ha Nos muy goyo charrar en, en aragonés eh, es este primer programa y como todas las semanas un pletórico salud y anarquía Los cuellos negros minchan las suyas lágrimas Las bocas no de hipocresía Las mujeres vuelan sobre las cenizas e as minhas desvarizam, baixou, baixou,